Bizim hoca okumuş, okumuş, okumuş. Şu afiyetlerinin ababam nedir bu? Üç dana kim bilir, üç dana ben bilir. Üç bizim babalar, iki Musa kardeşler. Bir, bir, bir Allah, bir da bizim Bizim Mashiach. Bizim hoca okumuş, okumuş, okumuş. On bir tane kim bilir, on bir tane ben bilir. On bir kardeş Yusuf Zeyse, bir bizim ömrümüz. Dokuz ay ebbesi, sekiz gün sünnetsi. Yedi gün cumartesi, la altı gündür haftası. Beş bizim kitaplar, dört bizim annalar. Üç bizim babalar, iki Musa kardeşler. Bir bir بير الله بردا بزم ماشيخ